nētlaidības vēstījums. Reiz dzīvoja zēns vārdā Bobdeps, kurš mācījās sliktāk par visiem. Vecāki un skolotāji mēdz viņu nežēlīgi bārt, taču nekas nelīdzēja. Galu galā skolotāji padevās un padzina viņu no skolas. Bobdeps bija tāds muļķis, ka pat vecāki negribēja viņu paturēt. Tālūk nabaga Bobdeps beidīgā noskaņojumā atstāja dzimtās mājas un devās uz tuvējo ciemu. Dienu no dienas Bogdebs mēdza lūgties un meditēt zem koka, kas atradās līdzās lielam dīķim. No turienes viņš varēja redzēt, kā ciemas sievietes nesa tukšos ūdens traukus. Bobdebs redzēja, kā viņas piepildīja tos un atstājušas uz akmens pakāpieniem devās peldēties – Atspirdzinājušās tās ar saviem traukiem devās mājās. Kādu dienu Kad tur neviena nebija, Bobdebs ievēroja, ka tā pakāpiena daļa, kur sievietes parasts novietoja traukus, vairs nav vienā līmenī ar pārējo. Viņš sev teica, sievietes daudzkārt novieto šeit savus krūzes, tāpēc arī akmens nodilst. Ja jau pat akmens var nodilt, tad kas vainas manam prātam? Šis gadījums iemācīja Bobdebam pacietības un neatlaidības nozīmi. Bobdebs sāka nopietnāk lūgties un meditēt, un pēc dažām dienām atsāka lasīt savas vecās sanskrita gramatikas grāmatas. Sanskritā viņš bija vājākais no skolēniem, taču tagad spēja atcerēties to, ko bija lasījis. Viņš turpināja mācīties un galu galā pacietības un neatlaidības dēļ kļuva par labāko sanskrita zinātāju Indijā, it sevišķi gramatikā. Pacietību mums nevar uzspiest no ārpuses. Tā ir mūsu pašu iekšējā bagātība. Līdzīgi Bobdepam arī jūs kādu dienu atklāsiet, ko pacietība spēja panākt jūsu dzīvē. Jūs sapratīsiet, ka jūsu saldākie sapņi pārvērtīsies auglīgā īstenībā, ja vien zināsiet pacietības koka audzēšanas noslēpumu savā sirdī. Starp tavas neveiksmes un tavas uzvaras koku aug vēl viens koks, tavas pacietības koks.